biarritzeko kantonamendua aldatzen da hauteskunde hauetan. Orain arte, ekialde eta mendebaldeko bi kantonamendu ziren, bakar batean bilduak departamentuko kontseilu berrirako. Juliet Zegela modemekoa zen kontseilari nagusietarik bat orain arte, mila behatzunta larogeita mairutik, eta Max Brisson bigarrena UNPkoa larogeita emezortzitik. Biarritzeko biztan legoa, adineko jendeak osatzen du gehienik, eta etxe bizitzen eguneko berrogeia, bigarren etxe bizitzak dira. Lan sektoreak begira turismoa, kirola eta ongi izatearen sektorean oinarritzen da nagusiki biarritzeko ekonomia eta langabezia euneko ama bostekoa da. Departamentuko hauteskunde hauetan eskuinaren zatiketa da azpimarragarriena biarritzen. Max Brisonen hurbileko bikide beren aldetik abiatzen dira Frederik Domez alde batetik, herriko bozetan komunikazio arduraduntzuena, zuena, Magipier Maierekin aurkezten dena Divertroat gisa eta Benedikt Dajigat herriko bozetan bigarrena zena eta Brisonekin oposizioan dena. Dagigat gainera Michel Benak biarritzeko auzapezaren asuant den Louis Vialekin aurkezten da dibertroat etiketarekin ere. Ea nola, esplikatzen duen herriko bozetan arerio ziren bi pertsona departamentuko bozetan elgarrekin aurkeztea, galde egin diogu Benedikt Dajigadi. Moi, je me suis présenté aux élections municipales. Ni alderdikaririk gabe aurkeztu nintzen eriko bozetan, biarritzeko erriaren zat. Konfigurazio berean naiz orain, libreki pentsatu eta hautatzearen alde. Eriko etxean oposizioan segitzen dut, oposizio eraikigarri bat egiten dut, gai batzutan desmarkatuz. Eriko etxean oposizioan dut, gai batzutan desmarkatuz ez dakit, zaila zait erraiten dizuedanak gehiago sakontzea. Hain lasai senditzen naiz, Louis Eduard eta Mariarekin miarritzaren interesak defendatzeko, ez du dala ulertzen zergatik erikoetxean dudan oposizio tokia trababat izan daiteken haiekin lan egiteko. Eskuinaren zatiketa hori nola ikusten duen galdegin diogu UNP modem UDI-ren sustengua duen Max Prisoni la droite est beaucoup moins divisée que le Parti Socialiste. Eskuina eskerra baino bilduagoa da hauteskunde hauetan. Ez da zatiketarik autagaitza disidenteak ah dira, egoak, bainan beti izan dira. Departamentuko historian lehen aldiz akordio bat dugu gure proiektua eramaiteko autagai buru bat Jean-Jacques Lasser presidente kargurako proposatuko duguna. Beraz bai, disidenteak badira, beren ego eta ambizio pertsonalarentzat ez dutenak bateratuak jokatzen. Nik elgarretaratzean sinesten dut. Ez zatiketan, elgarrekin irabaziko dugu departamentuko kontseilua. de de la droite du centre, de union UMP Maider zentrista izanen da Max Frisonen bikote ekidea. Ezkerreko fronteak ere ez du akordiorik lortu biarritzen. Alderdi komunista aurkezten da, baina ez du adostasunik lortu ezker muturreko beste alderdiekin, Bernard Hiturbi dautagaiak esplikatu digunaz. Non, euh, on n'a pas réussi parce que... Ez, ez dugu lortu gure ekide biurriek diomuga bat besterik ez dutelako alderdi sozialista. Gure diomuga ez da alderdi sozialista, kapitala baizik eta kapitala defendatzen dutenak. Eskuineko alderdiak eta eskuin muturrikoak... Beraz, ni prez naiz sozialisten alde boskatzen dutenekin lan egiteko, baina ez naiz horien baztertzearen alde. Eta horregatik, berotu da giroa, hori bezain simple da. Zertu ikinuza zesa. Bernarit Turbidek, Sofi Jafi ukanen du bikotekide. Komunistetaz gain, alderdi sozialista ere aurkezten da biarritzen, riz e eta gilafiten autagaitzarekin. Alderdi sozialistak egin berri duen eskualden erreformaz eta iparraldearen prefetak egin duen proposamenaz, zer dion galdegin diogu gilafiti. Ba, ekute, je pense qu'il y, un travail qui est en cours euh, là Lan bat abiatua da horren inguruan. Neri komplikatua euh, iduritzen zaidana da EPCI-aren e neuria. Espaitira initz frantzian, espaitira initz eta gainera kompetentzia hainitz eskatzen baitira. Donc, euh, peut-être faudra-t-il qu'il y ait des étapes intermédiaires et Behar bada, bideko etapa batzu izan beharko dira, goizalaberan tatera bide ona txemaiteko kompetentzia gutxiko e amar EPCIaren. EPCI etatik kompetentzia handiko baterat pasatzea zailtasun handia da. Kompetentzia plus importante, c'est quand même une difficulté. EH Baiko Zergistek eta Gerzin Karrejek aldiz argi dute gauzak aintzinatzeko egitura berezi bat behar duela Ipar Euskal Herriak. Zergistek. Hori da, eta hori hor da, argi eta garbi erran behar da gauzak, ez du balio kukuk ordeka egitea errealitatearekin, ezin dugu fitxik egin, uh, eh, ahali gabe egan bezala, uh, gabe ezin dugu fizikekin, ez da posible. Beraz, hori da uh, gauza importantena eta hori da galdikiten duguna. Dobula Franz alderdiak ez ditu hautagaiak eskualdea initzetan, bainan bai biarritzen. Zamanta goiko etxea hogeita bosturteko gaztea da hautagaietarik bat, eta gaur egungo alderdia handiek ez dutela deus gehiago eskaintzeko adierazi digu. Bon, actuellement, on voit qu'il y a deux choses qui se dégagent, c'est-à-dire le système... Bi badira, alde batetik, UMP-PS sistema ez dutena gehiago deus proposatzeko eta UMP-rekin ikusten da pertsona arazoak direla gehiago. Eta bestalde muturrak Front Nationalarekin. ...extrem, avec le Front National qui ressort... Euh, Gazte girelarik gauzak mugi arazteko engaiatu nahi dugu beraz, nere ustez alderdi tipiek hartu behar dute gaina, tokirik Frente Nazionalari. Euh, donc, euh, moi je pense que ce sont maintenant les petits partis politiques qui devraient euh, ressortir pour proposer autre chose et pas laisser toute la place au Front National. Quoi. Jordan Lavinaz izanen da Samantha Goikoetxaren binomioa. Frau Nazionala ere aurkezten da, orotarat beraz zortzi binomio lehiatuko dira biarritzen.